Նախորդ նորությունների մասին համարոտ։ Հայաստանը եւ համանախագահները բազմից ընդգծել են հանձնառությունները հարգելու անհրաժեշտությունը։ ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի ընդլայնված թիմը կներառի մի քանի միջազգային աշխատակիցներ։ Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվել Ճարտար քաղաքում։ 30 տարի առաջ այսօր Նաղդամի շրջանից իրենց ճանապարհին ամեն ինչ ավերելով ադրբեջանական բազմահազարանոց հրոսակները շարժվեցին Ստեփանակերտ։ Մայրենի օրվան նվիրված միջոցառում Ստեփանակերտի համար 3 միջնակարգ դպրոցում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանը եւ համանախագահները բազմից ընդգծել են գագաթնաժողովի հանձնառությունները հարգելու անհրաժեշտությունը։ Այդ մասին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի Լիագոմար նիստին ունեցած ելույթում ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ըստ նախարարի 1999 թվականին Եվրախորհրդանի ընդունած բանաձևում ամրագրվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը հրճակել է իր անկախությունը հետևելով նմանօրինակ հայտարարություններին, որոնք արվել են նախկին խորհրդային հանրապետությունների կողմից։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը շարունակում է պահանջել Լեռնային Ղարաբաղը եւ ոչ միայն այն։ Փետրվարի 8-ին այդ երկրի նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանի տարբեր շրջաններ ներառյալ մայրաքաղաք Երևանը ադրբեջանական պատմական հողեր են, ուր ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան եւ դա Բաքվի քաղաքական եւ ռազմավարական նպատակն է։ Ձեր հայեցողությանն եմ թողնում, թե արդյոք սա տարածքային պահանջ է հարևան երկրի նկատմամբ, նիզակ ճոճում թե մեկ այլ բան։ Ինչպես հայտնի է, Բաքվի ռազմատենչ ռետորաբանությունը, որը ուժի կիրառման կամ սպառնալիքի հայտարարություններ է ներառում, բազմիցս վերածվել է իրական գործողությունների նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը։ ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի ընդլայնման սկզբունքն ընդունվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների կողմից Վեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում 2016 թվականին։ Իմ մանդատը վստահության համապնդման միջոցառումների ընդունման հարցով կողմերին աջակցություն ցուսաբերելն է։ Ես ողջունում եմ նախագահների որոշումը եւ շարունակում եմ մշտապես կապ հաստատել ԵԱԿ նախագահության, համանախագահների եւ կողմերի հետ որ เป զի օգնեմ այս նախաձեռնությանն առանց շարժվել կառուցողական ճանապարհով։ Անլայնված թիմը կներառի մի քանի միջազգային աշխատակիցներ։ Լրացուցիչ անդամները կկատարեն նույն խնդիրները, ինչ ներկայացուցչի ներկայիս դաշտային օկնականները, ասել է ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Ղարաբաղյան շարժման արդյունքում Արցախի նվաճած անկախությունը Հայաստանի հետ վերամիավորման ճիշտ ճանապարհն է։ Այս տեսակետն արտահայտել հայտնի քաղաքական գործիչ քաղաքագետ Դավիթ Շահնազարյանը ոչ ֆորմալ կրթության շրջանակներում օրերս Արցախի պետհամալսարանում ունեցած բանախոսության ժամանակ։ Բելալալյանի ռեպորտաժը Մենք կվերադարձնենք ոչ միայն Արցախ, այլ նաև Երևանը, Սևանը, Սյունիքը իր ղեկավարած իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության համագումարում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի քաղաքական էլիտան կարծում է, որ այս հայտարարություններն ըստ էության պիտի նպաստեն միջազգային հանրության կողմից Արցախի անկախությունը ճանաչելու գործընթացին, իսկ Ադրբեջանը պետք է պատասխան տա ինքնորոշված Արցախի հանդեպ ռազմական ագրեսիայի ու դրա հետևանքների համար։ Մյուս կողմից նման հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը մեղմասած թքա գործընթաց ունի միջազգային հանրության դիրքորոշման վրա։ Այդպիսի հայտարարություններով Ադրբեջանը հստակորեն ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը ոչ թե դեմ է Հայաստանի կամ Արցախի դիրքորոշման, Ադրբեջանը դեմ է միջազգային հանրության դիրքորոշմանը։ Այն երեք սկզբունքներին, ես նկատի ունեմ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի, որոնք դրված են կարգավորման հիմքում։ Հայաստանի քաղաքական գործիչ Դավիթ Շահնազարյանը հավելում է, որ անկախության պայքարի առաջին իսկ օրից Հայաստանն ու Արցախը փորձել են համահունչ լինել միջազգային կառույցների կողմից ընդունված որոշումներին, մաս կազմել միջազգային հանրությանը, ինչը քաղաքագետը նույնիսկ միջազգային հանրության բազմակի ստանդարտների պարագայում բացարձակ ճիշտ ուղենիշ է համարում Հայաստանի ու Արցախի համար։ Երբեք այդ բազմակի ստանդարտները չփողոքեք։ Եկեք նեցանենք, որ այդ բազմակի ստանդարտներն իօքուտ մեզ աշխատեն Ինչպես պայքարում Արցախի պետությունը ստեղծվել ու կայացել է, այնպես էլ պայքարելով դառնալու է միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Հայաստանի հետ վերամիավորվելու նպատակով 88-ին սկիզբ առած Ղարաբաղյան շարժման արդյունքում Արցախի անկախությունը քաղաքագետը դեպի միացումը տանող ճիշտ ճանապարհն է համարում։ Այո, ես շատ կողմ եմ, որ մենք ունենանք երկու հայկական պետություն։ Շատ կողմ եմ, որ մակում լինի Արցախի դրոշը։ Առայժմ ճանապարհը դա է, այլ ճանապարհ գոյություն չունի։ Այս 30 տարին ցույց տվեց այդ ճանապարհի, ընտրված ճանապարհի բացարձակ արդարացված լինելը։ Այլ ճանապարհ քան կառուցողական քաղաքականությունը չկա։ Մենք ուզում ենք քարտեզ փոխել, իսկ դրա ճանապարհը մեկն է, ասում է քաղաքագետը։ Աշխարհը այսօր քարտեզ փոխելու մենակ մի ճանապարհ է ընդունում, դա ինքնորոշման ճանապարհ։ Մենք չենք կարող մեզ հակադրել աշխարհին։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Երևանը վերադարձնելու ենք հայտարարությունը բացասական արձագանք է գտել աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարների մոտ։ Նրանք դա գնահատել են որպես ռազմատենչ հայտարարություն, որը մեծացնում է լարվածությունը տարածաշրջանում։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվել Ճարտար քաղաքում։ Հերախոսակապով հաղորդում է Մարտունու շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Նախքան միջոցառման սկսելը հարգանքի դուրս մատուցվեց Ճարտար քաղաքի Արցախյան գոյապարկայում նահատակված քաջորդիների հիշատակին։ Այցելեցին նրանց գերեզմաներ ու ծաղիկներ խոնարհեցին։ Ճարտարը Արցախյան գոյապայքարին բազմաթիվ հերոս ու նվիրված որդիներ է տվել, ովքեր իրենց դեմ անգնահատելի մեծ ավատ են ունեցել մեր երկրի անկախության կերտման գործում։ Ու այսօր նրանց մի մասը շարունակում է նահատակ ընկերների եւ իրենց սկսած գործը, մնում հայրենիքի ու մայր ժողովրդի նվիրյալը։ Երեք տասնամյակի անցել այն օրերից երբ համայն հայությունը համախմբվեց եւ մի բռունցք դարձավ։ Ամբողջ աշխարհին ազարարեց սեփական բնորանում ազատ ու անվտանգ ապրելու համար մակարելու պատրաստակամությունը։ Հետագա ինքնահաստատման 30 տարիների եղան մեծ դերբերումների ու նվաճումների տարիներ։ Այդ սուրբ պայքարը պահանջեց մեծ կին, ունեցանք թանկ որուսներ, նաև հերոսներ, ում մեզ դրման եւ կատարածի մասին բարտավոր են իմանալ բոլոր ծերունները։ Բարձր գնահատելով եւ նրանց գործը շարունակելով ցուցաբերող սեփական վերաբերմունքն ու գնահատականը։ Այդ ուղղվածություն ունեին միջոցառման ելույթները։ Նրանք սեփական օրինակով գիտեն ինչպես սկսվեց շարժումը, որ զանգ տվեց ու ալիքվեց աշխարհացփյուր հայության մեջ ինչպես կերտվեցի մեր հաղթանակները։ Դաշման երուսնամյակին նվիրված կազմակերպել էին սպորտային միջոցառումներ, շրջանի տարածքում տեղակայված Էնզորամասի զինտարայոների եւ ճարտարի թիմերի միջև։ Միջոցառման վերջում երկերի ու բարերի գեղեցիկ կատարումներով ելույթներ ունեցան Էնզորամասի զինտարայողները։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության համանդրական պահանջներին ադրբեջանական ղեկավարությունը հակադրեց բիրտուժի եւ բռնության քաղաքականությունը։ Դեռևս մինչև մարզային խորհրդի նստաշրջանի հրավիրումը հանրապետական հանձնախմբի կազմում Ստեփանակերտ ժամանած Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար Ասադովը որոշակիորեն սպառնացել է Ղարաբաղ 100 000 ֆանատների ներխուժումով։ Ղարաբաղը սպանդանոց դարձնելու հայտարարությունները վերածվեցին կոնկրետ գործողությունների։ 30 տարի առաջ այսօր Նաղդամի շրջանից իրենց ճանապարհին ամեն ինչ ավերելով ադրբեջանական բազմահազարանոց հրոսակները շարժվեցին Ստեփանակերտ այսպես ասած, կարգուկանոն հաստատելու, բայց ասկերանի մատույցներում կանգնեցվեցին եւ հետ շպրտվեցին։ Կորոնաազգայնամոլական շահախով բռնկված հիստերիան շուտով Ադրբեջանում ծավալուն չափեր ստացավ։ Ադրբեջանը մեկ անգամ եւս հավաստեց իր անհանդուրժողական դիրքորոշումը Արցախյան շարժման նկատմամբ եւ շարունակեց աբեկչական քաղաքականությունը։ Ադրբեջանի ազգայնամոլ ազգային ճակատի ավազակախմբերի զինված հարձակումները հայկական գյուղերի ու քաղաքների վրա հաջախակի դարձան։ Սումգայիթյան ջարդերի էությունո պատճառները բոլորին են հայտնի, սակայն շարունակում են նոր փաստերի հայտ գալ։ Այս մասին այսօր Սումգայիթյան ջարդեր հայատյացությունը որպես Ադրբեջանի pedagogan քաղաքականություն թեմայով խորհրդանական լսումների ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը հետամուտ է եղել հարցի համարժեք արծարծմանը եւ հատկապես միջազգային հանրության շրջանում։ Այս տարիների ընթացքում միջազգային հանրության շրջանում կարևոր դերակատարներ են փոխվել։ Տեղի ունեցել քաղաքական սերենդափոխություն եւ Սումգայիթյան ջարդերը եւ դրանց հաջորդած էթնիկ զտումները կարծես թե մոռացության են մատնվել, նշել է նա։ Նրա խոսքով այս լսումները նպատակ ունեն եւս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը վերադարձնել այն ողբերգություններին, որ տեղի են ունեցել ադրբեջանական ԽՍՀ-ում 1988 թվականին։ 30 տարի առաջ փետրվարի 20-ին ժողովրդական падգամավորների խորհուրդը Արցախի ժողովրդի կամքի համաձայն պատմական որոշում ընդունեց, որը նոր էջ բացեց Արցախի պատմության մեջ եւ ազատագրական շարժման կարևոր փուլ դարձավ։ Այս մասին ասված է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի տարածած շնորհավորական հայտարարությունում։ Շնորհավորանքում մասնավորապես ասվում է. Արցախյան շարժումը աննախադեպ իրապես ժողովրդավարական եւ խաղաղ շարժում էր հանուն քաղաքացիական, ազգային իրավունքների, տնտեսական հավասարության եւ մշակութային ինքնության։ Շրջանակը հարգանքի Թուրք է մատուցում նրանց, ովքեր իրենց զոհաբերության շնորհիվ հնարավորություն ընձեռեցին Արցախի հանրապետությանը հասնել անկախության եւ կառուցել ժողովրդավարական պետականություն։ Այն վերահաստատում է միջազգային հանրության կողմից Արցախի լիիրավ անկախությունը, հրատապ ճանաչելու անհրաժեշտությունը եւ անշրջելիությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավարում այսօր տեղի ունեցել պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած Լիբանանի Հանրապետության նախագահ Միշել Աունի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որին հաջորդել է Հայաստանի եւ Լիբանանի նախագահների հանդիպումը նեղ կազմով։ Մեզ համար մեծ ուրախություն եւ պատիվ է հյուրընկալել բարեկամ Լիբանանի նախագահին Հայաստանում եւ մենք խորապես շահագրգռված ենք Լիբանանի հետ մեր հարաբերությունները խորացնելու բոլոր ոլորտներում, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահ Միշել Աունը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահային հրավերի համար եւ իր համար մեծ պատիվ համարել Հայաստանի Հանրապետություն այցելելը։ Ստեփանակերտի Գրիբոյեդովի անվան համար 3 միջնակարգ դպրոցում 3 անցկացվել է գրական երաժշտական ցերեկույթ նվիրված Մարինի լեզվի միջազգային օրվան։ Այն իրականացվել է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի տոնակատարության շրջանակներում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ 2005 թվականից սկսած Հայաստանում եւ Արցախում փետրվարի 21-ը նշվում է Մայրենի լեզվի միջազգային օր։ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության, լեզվի տեսչության եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի համատեղ նախաձեռնությամբ 3 համար 3 միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած գրական երաժշտական ցերեկույթը գրում էր Ոսկե բանալի խորագիրը։ Միջոցառմանը, որը կազմակերպել է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի տոնակատարության շրջանակներում, ներկային կրթության Ուսուցչության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչներ, աշակերտներ, հյուրեր։ Նախքան միջոցառման մեկնարկը ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին Արցախյան գոյապայքարում նահատակված տղաների հիշատակը։ Աշխարհի հնագույն լեզուներից է մեր ոսկեղենիկ հայերենը։ Նրա ձևավորումը համընկնում է հայ ժողովրդի կազմավորմանը եւ գալիս է վաղնջական ժամանակներից։ Անդրադառնալով մայրենիի ստեղծմանը անցած բազմադարյա ուղուն, ցերեկույթի մասնակիցները հպարտությամբ են նշում, թե ինչպես է հայոց լեզուն դիմակայել ժամանակի քննությանը։ Հայ Միջոցառման կազմակերպիչ հայոց լեզվի ուսուցչուհի Էլանորա Ալեքսանյանը հպարտ է, որ այսօր մեր սերունդն այդքան սիրում ու մեծարում է իր հարազատ լեզուն։ Սա վկայությունն է այն բանի, որ իր լեզուն այդքան մեծարող իր ազգի պատիվը միշտ էլ բարձր է պահելու։ Ես ցանկացել եմ իմ սրտի խոսքը աշակերտներին եւ բոլոր ընկերներին։ Ես ցանկացել եմ, որ Արցախ աշխարհում թեվածի քարագույն դրոշի գույները միշտ լինի խաղաղություն Արցախ աշխարհում։ Մեր մանուկները խաղաղ երկնքի տակ ապրեն եւ նրանց լեզուն լինի նրանց պահապանը։ Այն, որ Արցախի վերածննդի տոնը գրեթե համընկնում է Մայրենի օրվա հետ, յուրօրինակ խորհուրդ ունի։ Այս կարծիքին է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարկարյանը։ Այսօրերի մեր ժողովուրդը կրկնակի տոնակատարության մեջ է։ Ինչու՞ չէ խորը գիտակցելով մայրենի դերակատարությունը, քանի որ մեր պայքարի մի մասը հենց մայրենի պահպանման պայքար է, որպեսզի հայ օջախը հայերեն մնա, հայ ծուխը հայերեն սխանի, հայ մանուկը հայերեն խոսի։ Ողջունի խոսքով հանդես գալով ցերեկույթին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության լեզվի տնտեսչության պետ Արտակ Ղուլյանը կարևորել է մայրենի լեզվի դերն ու նշանակությունը մեր ժողովրդի կյանքում։ Իր խոսքում Արտակ Ղուլյանը նշեց, որ սխալ է, երբ տարվա մեջ մեկ անգամ ենք հիշում մայրենի լեզվի օրը։ Մենք պետք է մշտապես փառաբանենք, մեծարենք ու սիրենք մեր մայրենին եւ երբեք ու ոչ մի անգամ այն չաղավաղենք։ Այնուհետև հանդիսության ավարտին Արտագոլյանը մայրենի լեզուն անաղարտ պահելու գործում ունեցած ավանդի համար Գրիբոյեդևի անվան դպրոցին հանձնեց Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության պատվոգիրը Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։